badru Tawhid studiyasi taqdim etadi Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i va imamil mursalin, nabiyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, navbatdagi savol istishhodiya amaliyot haqida bo'libdi. Istishhodiya amaliyoti istishhod deganini lug'aviy ma'nosi shahodat talab qilishlik degani. Ya'ni yana bugungi kunda fidoi degan nom bilan ham ma'lum. Mana bu narsa, ya'ni fidoilik istishhodiy amaliyotlarda deyiladi va hammamizga ma'lumki, bugungi kunda Allohning marhamati bilan jihodiy mana uyg'onishlar bo'lyapti. Islom ummati jihodiy uyg'onishi kun sayin rivojlanyapti va dunyoning har yerlarida fidoi amaliyotlar ham ko'payyapti, alhamdulillah. va hammaga ma'lum bo'lyapti, hatto kofirlarga ham mashhur bo'lib ketdiki, fidoya amaliyoti, ya'ni bu terroristlar, ya'ni terrorist deganda mujohidlar nazar tutadi ular. Mujohidlar o'zlarini o'zlari portlatadi. Ular shunaqa, ya'ni ko'plagan dushmanlarni ichiga kirib portlatishligini ham hattoki dushmanlari ham e'tirof etishyapti. Va haqiqatan mana bu amaliyot dushmanning qalbiga qattiq larza solyapti. Amerikaliklar o'zlari e'tirof etgandaqa biz yana hamma choralarni qilyapmiz terroristlarni to'xtatishlikka, ammo shu fidoya amaliyotni to'xtatish bizlarga qiyin bo'lyapti deb o'zlari ham tan olgan. Haqiqatda dushmanga qattiq zarba bo'lyapti. Ho, mana shu bir vaqtda o'zida, ya'ni dushman ko'plagan bundan zarbalar yegandan keyin endi o'zlarini yollanma insonlari bilan, ya'ni musulmonlarning ichidagi yollanma domlalar orqali, ya'ni shubhalar dura tarata boshladilar. Ya'ni nima? Mana bu amaliyot o'zini o'zi o'ldirishlik. Mana bu amaliyot tiqgan insonlar, o'zini o'zi portlatgan insonlar go'yanki o'ziga o'zi zulm qilyapti. Go'yanki ular o'zlarini halokatga o'tga tashlayapti. Alloh taolo o'zingizlarni halokatga tashlamanglar degan oyatga tushadi degan mana shu shubhani ular tarqata boshladilar. Mana shunga biz raddiya sifatida mana bu darsda tayyorlayapmiz, ham savolga javob bo'lsinki, ham raddiya bo'lsin mana shunday shubhalarga. Ya'ni mana bu bugungi kunda bo'layotgan fidoiy amaliyotlar modomiki Allohning kalimasini oliy qilish uchun bo'layotgan ekan, bu hech qanaqa o'zini halokatga tashlanmaslik, ya'ni bu o'zini tashlashga kirmasligini bugungi darsimizda aytib o'tamiz. Zero <clears throat> bizning dinimiz bir-biriga o'xshagan masalalarni orasini jamlashlik uchun, bir-biriga o'xshamagan masalalarni esa tafriq qilish uchun, ajratish uchun kelgandir. Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahulloh aytgandaqa, va hu innalloh subhanahu va taala kama yufarriqu baynal umuri mukhtalifa fa innahu yajma'u va yusawi baynal umuri mutamathila. Alloh subhanahu va taolo bir-biriga o'xshamagan narsalarni, bir-biridan tamomiy farqli bo'lgan narsalarni orasini ajratgani kabi Alloh subhanahu va taolo bir-biriga o'xshagan masalalarni, hukm jihatidan bir-biriga o'xshagan narsalarni bir-biriga Alloh taolo jamlaydi dedi, barobar qiladi dedi. Ya'ni buni ma'nosi shundayki, ya'ni ba'zilar aytadiki, bugungi kundaqa sahobalar fidoya qilmagan-ku deyishligi mumkin-da. bugungi kundaqa qani kamazni portlayotgani, unga hujjat qani desa, biz aytamizki, ularga, ya'ni bizning dinimiz demak orasini jamlaydi bir-biriga o'xshagan masalalarni. Xuddi bugungi kundagi ko'rinishda ular fidoya qilmagani bilan, lekin o'zlarining davridagi fidoyilikni qilishgan ular. va ishonchimiz komilki ular davrida agar bugungi imkoniyat bo'lganda mana shu narsalar bilan ham ular qilgan bo'lardi. Aiddu lahum mastata'tum dushmanlarga bor imkoniyatlar bilan quvvatlar bilan tayyorgarlik ko'ringlardi. Ular o'zining davridagi bilan qilishganda, ya'ni bizning davrimizdagi imkoniyat ularda bo'lmagan. Ya'ni qanday hamki mana masalan ular davrida qilich bilan jang qilingan. Bizi davrimizda avtomat bilan qilinyapti. Bir kishi aytmaydiki, ya'ni sahobalar avtomat bilan qilmagan-ku deya olmaydi. Qani hujjating deya olmaydi. Ya'ni biz o'xshash narsamidi? Avtomat bilan qilich bilan jang qilish, demak orasini jamlaymiz. Lekin bu yerda Ibn Qoyyim al-Javziy aytadiki, ya'ni ba'zi insonlar deydi, shularning orasini ajratishlik harakat qiladi deydi. O'xshash narsalarni orasini ajratadi, umuman bir-biriga o'xshamagan narsani orasini jamlashlik harakat qiladilar. Buni dinni o'zgartirishlikka mohir bo'lgan Qo'shirnoychidagi ahli ilmlar nihoyat buni ustasi bo'ladi. Ular yaxshi biladi. Alloh subhanahu va taoloning maqsadi bo'lmiş, rasulining maqsadi bo'lgan narsani boshqa narsalarga, talab boshqa narsalarga alishtirib yuboradilar, uni ustasi bo'lib ketganlar. Ya'ni shuni Ibn Qoyyim Javziy davrida ham shunaqa ilmlilar qo'shtirnoq ichidagi soxta ahli ilm bo'lgan ekanki, shu dinni burishtirib yuborgan. Ya'ni ajratish kerak bo'lgan o'rinlarni yopishtirishgan, jamlash kerak bo'lgan o'rinlarni ular ajratib yuborishlik, yuborishgan. Xo'p, endi shunga ba'zi bir quyida hujjatlar keltiramizki, sahobalar davrida mana shu fidoi amaliyot sifatni ko'rinishlarini. Imom Buxoriy Kitobul Jihodda o'zini Sahih al-Buxoriyda mana bu oyatni bob qilib qo'yadi-da va uni ostida quyidagi hadis keltiradi. Bobini bobida mana bu oyatni keltirganki, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloh alayh, faminhum man qada nahbahu va minhum man yantazir va ma baddalu tabdila. Mu'minlarning ichida mu'minlar ichida shunday rijollar borki, erkaklar borki, ular Allohga bergan ahdlariga vafo qildilar. Ulardan bir toifasi shahid bo'lib, ulushini olib manzilaga, ya'ni jannatga yetib bo'ldi. Yana bir toifasi shahodatini kutib turibdi. Ular munofiqlar singarin ahdlarini, ya'ni Allohga bergan ahdlarini o'zgartirmadilar. Ahzob surasi 23-oyat. Mana bu oyatni ostida Imom Buxoriy quyidagi hadisni keltiryapti. Anas roziyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda. U kishi aytadi, Anas ibn Malik: meni amakim Anas ibn Nazr Badr jangida qatnasha olmadi. So'ngra Muhammad alayhisolamni oldiga keldi, aytdiki: "Ya Rasululloh, men birinchi siz jang qilgan Badr jangida qatnasha olmadim va endi Alloh subhanahu va taolo keyingi jangda meni ishtirok etishni nasib etsa, Robbimga qanaqa jang qilishimni ko'rsatib qo'yaman" dedi. Shunday jang qilamanki, Robbimga men o'zimi, Robbim uchun qanaqa jang qilishligimni ko'rsataman Robbimga dedilar. So'ngra Uhud kuni bo'lgandan keyin, Uhud kuni hammamizga ma'lumki, <clears throat> mana musulmonlar yani e, tog'ning ustidagilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganasiga itoat qilmay tushib ketdilar tog'da, so'ngra ular mag'lub bo'ldilar. Va ana shu mag'lub bo'lgan vaqtda musulmonlar orqaga chekindilar. Mana shu chekinayotgan vaqtda Anas ibn Nazar roziyallohu anhu, mana bu sahobiy Alloh subhanahu va taologa duo qildi. Allohumma inni a'taziru ilayka mimma sana'a haula. يعني أصحابه وأبرأوا إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ قال يا سعد بن معاذ الجنة رب النظر إني أجد ريحها من دون أحد Ey Allohim, Men senga ana u, ya'ni sahobalar nazar tutyapti. Orqaga jangdan chekinayotgan sahobalar haqida uzr so'rayman. Va Robbim ana u mushriklardan men bezorman. Ular shirkidan men bezorman. Va hamda shu gaplarni aytdi-da, so'ngra dushman tarafga o'zi yakka dushman tarafga hujum qildi. O'zi kirib ketdi dushman tarafga. Ya'ni mana bu holatda shahid bo'lishiga ko'proq holat edi. Musulmonlar orqaga chekinadi, bu dushman tarafga intilyapti. Shahid bo'lishligi ko'proq. Ya'ni o'zini fidoi qilyapti bu. Shahodatni talab qilib dushman tarafga kirib ketyapti. Shuni yo'lidan Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhu chiqdi-da, chiqqanda aytdi: "Ey Sa'd ibn Mu'oz" edi, Nazrdir Robbisiga qasamki, jannat, jannat hidini u tarafdan topyapman deb dushman taraf kirib ketdi, qatl etilindi dedi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadi. Bu kishi dedi shahid bo'lgandan keyin bu kishi shunchalik ular kofirlar musulmon qilib yuborgan edi, shunchalar u kishiga shunchalar nayzalar santishgan kamon o'qi va qilich zarbalar berishganki, 80 tadan oshiq jarohatlari bor dedi. 80 tadan oshiq va hamda bu kishini hech kim tan olmadi, magar ham singlisi barmog'idan tanib qoldi dedi. Shunchalik u kishini shuna zarbalar berishgan, ham muslaq qilib tashlashgan dedi. Qurollarini, ko'zlarini, burunlarini kesib tashlashgan edi ular. Xo'p, mana bu hadisni aytgandan keyin Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadiki, bizlar mana bu oyatni Yani minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila mu'minlarning ichida shunday erkaklar borki, ular Allohga bergan ahdlarga vafo qildilar. Ulardan bir toifasi shahodatlarga erishib jannatga yetib oldi. Yana bir toifasi shahodatini turibdi. Ular munofiqlar singarin Allohga bergan ahdlarini o'zgartirmadilar degan oyat mana shunday amakim Anas ibn Nazr kabi insonlar haqida nozil bo'lgan deb bilardi deydi. Xo'p, endi mana bu hadisni sharhida Hofiz ibn Hajar Fathul Bori kitobida Fathul Bori Sahih Buxoriy sharhi معروف كتاب منابون الشرخ ده اعتدكي ابن حجر في قصة أنس ابن النظر من الفوائد جواز بذل النفس في الجهاد وفضل الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حتى يصل إلى هلاكها وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن إلقاء في التهلكة ففيه فضيلة ظاهرة لأنس ابن النظر وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي والتورع وقوة اليقين. Mana bu qissada Ya'ni hozirda Imom Buxoriy keltirgan Anas ibn Nazrning qissasida bir qancha foydalar bor deydi. Va ana shu foydalardandirki, kishi jihodda o'zini jonini Robbisiga bermoqligi, ni joiz ekanligi va ahdga vafo qilishlikning fazilati bor mana bu hadisda. Garchi nafsga mana bu narsa mashaqqat bo'lsa-da, garchi nafsni halokatgacha olib borsa-da, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nima qilgan edi bu kishi? Ahd bergan edi. Yo Rasululloh, men Robbimga qana jang qilish ko'rsatib qo'ymadiganida. deganida. O'zi ki bo'lsa ham ana hujum qildilar. Nafsiga mashaqqat bo'lsa-da, hatto o'zini mana nima qildi, hatto halok bo'lgungacha, shahid bo'lgungacha jang qildi. Mana bu narsani joizlik kelib chiqadi dedi. Va yana kishi jihodda shahodatni talab qilishligi u Alloh subhanahu va taolo o'zingizni halokatga tashlamanglar degan oyatiga tushmasligini o'z ichiga oladi mana bu qissa dedi. Va shuningdek mana bu qissada yana Anas ibn Nazirga ochiq oydin fazilatlar zohir bo'ldiki, ya'ni iymonining sihati, taqvosini ko'pligi va yaqinini Allohga bo'lgan yaqinini quvvatini haqida bu yerda zohir deyapti, ochiqdan ochiq fazilat bor mana bu qissada dedi. Ya'ni bu yerda payg'ambar bu kishini ma'lumot qilmadi, boshqalar ham ma'lumot qilmadi, balki bu kishiga fazilat sifatida aytilyapti. Bu kishi dushman tarafga otilganligi. Mana bu narsa istishoda amaliyot deyapti. fidoya deyapti. Bugungi kundagilar ham xuddi shunga o'xshagan dushman tarafga o'zini otyapti. O'zi yakka holatda tonna-tonna bombalarni yuklab dushman taraf kirib ketyapti. <clears throat> Ibn Qoyyum rahimahulloh ham mana shu hadisni sharhida aytadiki, jivazli g'amasi fil aduvi kaman g'amasa Anas ibn Nazr va g'oyruhu. Mana bunda shunday foyda borki, bir kishi dushman tarafga Anas ibn Nazrga o'xshab sho'ng'ib ketishligi, Ana shahid bo'lishligini bilsa ham sho'ng'ib ketishligini joiz ekanligi kelib chiqadi, dedi. Zodul Ma'at kitobida aytadi mana bu gapni. Navbatdagi hujjat Salama ibn Akva'dan rivoyat qilingan hadis. Bu hadis uzun hadis, biz qisqaroq qilib aytadigan bo'lsak, mana shu kishini hadisida Payg'ambar sollallohu xizmatkori Raboha bilan Raboh degan kishi bilan Madinadan tashqari chiqishgan bo'ladi bular. Xullas ana shu yerda bir bir kecha qolishgan bo'lardi. Ertalab g'ara bir vaqtda Abdurrahman ibn Uyayna degan mushriklar boshligida mushrik bo'ladi Abdurrahman Uyayna degan. U payg'ambar aleyhissalomda cho'poniga hujum qiladi-da, payg'ambar aleyhissalomda qo'ylari, tuyalari bo'ladi Madina tashqarisida. Cho'pon bog'i yurgan bo'ladi. Cho'ponni qatl etishadi-da, shu qo'ya tuyalarini, tuyalarini olib ketishadi ular, o'g'irlik qilishadi. U mana shu vaqt Xullas salam ibn Akva hujum qiladi, o'ziga hujum qiladi dushman tarafga. Ancha jang qiladi. So'ngra endi bu hadisda oxirroqda Abu Qatoda degan bir sahobiy yetib keladi va o'zekka dushman tarafga kirib ketadi. bu kishi orqaga chekinib, chekinib, chekinib, chekinib jang qilayotgan bo'ladi Salama ibn Aqva. Lekin bu kishi keladi, dushman tarafga o'zi kirib ketishga harakat qiladi. Shunda nima bu <clears throat> Salama ibn Aqva uni kishini Abu Qatodan yo'lini to'satdi. Ya'ni ehtiyot bo'l birodar, sen shahid bo'lib ketishing mumkin, ular ko'pchilik deb aytadi. Ya'ni u 100 tadan ko'pligi aniq u yerda. Chunki bu yerda mana shu hadisda oxiridagilar Salama ibn Aqva Payg'ambar sollallohu alayhi 100 ta odam so'radida, 100 ta odam bersiz orqasidan quvlab bor, jang qilaman dedi. Ya'ni undan kelib chiqar dushman 100 tadan ko'pligi. Shunda bu kishi yo'lini to'sgan vaqtda Abu Qatoda aytadiki: "Ey Salama, in kunta tu'minu billahi wal yawmil akhir va ta'lamu anna al-jannata haqqun wan naru haqqun fala tahullu bayni va bayna ash-shahada." Ey Salama, Agar sen Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsang va jannat haq, jahannam haq deb iymon keltirgan bo'lsang, men bilan shahodat torasini to'smagin. Dedi-da, do'z bundan keyin hech narsa qilolmay qoldim dedi Salama ibn Akva. Yo'lini ochdim dedi, u ketdi dedi, borib, ana shu jang qilib shahid bo'ldi dedi. o'zi 100 tadan ziyod bo'lgan dushmanga o'zi sho'ng'ib ketdi. Va payg'ambar alayhisalom kelib, mana bu voqea ustidan keyinchalik payg'ambar alayhisalom ham Madinadan tashqari chiqadi, lekin bu kishini ma'lumot qilmaydi. Salama ibn ham ma'lumot qilmaydi, balki ikkalasini maqtaydi. Mana bu hadisi sharhida Imom Navoiy aytadiki, demak mana bu hadisda Salama ibn Akva'ni hadisidagi foyda sahobalarning shahodatga bo'lgan talpinishi, unga harisligi kelib chiqadi. Va yana buni hadisdagi foyda kishi o'zini dushman tarafda ichiga otishligi mumkinligi kelib chiqadi. Va kishi deyapti, o'zi shahid bo'lib ketishligini aniq bo'lsa ham dushman tarafga hujum qilishligini joiz ekanligi kelib chiqadi va yana muboraza, ya'ni dushman bilan yakka yakka urushiga chiqishligi ham mumkin ekanligi kelib chiqadi deydi, joizligi. Ibn Jarir rivoyat qilgan yana boshqa bir hadisda sahih isnod bilan Mudrak ibn Af aytadiki, men Umar ibn Hattob roziyallohu anhu huzurida edim. Meni bir qo'shinim bor dedi. Qo'shin jangda dushman tarafga o'zini otdi va qatl etilandi. Va ba'zi insonlar aytdilarki, u o'zini o'zi halokatga tashladi dedilar. o'zini o'zi u o'ldirgan bilan diqqat teng ish qildi, o'zini o'zi halok bilib turib qatl etilishini tashladi, o'zi kirib ketib qoldi deb aytishdi, deb Umar ibn Hattobga aytdim dedi. Shunda u kishi Amirul Mu'minin aytdilarki, yo'q, ular yolg'on aytibdilar. Balki u dunyoni evaziga oxiratni sotib olib, u o'zini halokatga tashlamabdi deb aytdilar dedi. Abu Ishoqdan rivoyat qilingan hadisda esa u kishi aytadi, men Baro ibn Malik roziyallohu anhu ga aytdimki, Siz deydi Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatini: "Va tulqu bi aydikum ila tahlukati" o'zingizlarni qo'linglar bilan o'zingizlarni halokatga tashlamanglar degan oyatga. Aytingchi, mana bu kishi tushadimi? Ya'ni bir kishiki 1000 ta dushmanga o'z yoki kirib ketsa, o'sha oyatga tushadimi, Tushmaydimi? deb Baro ibn Malikdan so'radim dedi. So'raganda u kishi aytdiki, yo'q dedilar. Unga tushmaydi dedi. Bu oyat u haqida emas dedilar. Mana bu oyat hop qayerga tushadi bo'lmasam? Qachon tushadi mana bu oyat? Ya'ni bugungi kunda ham ko'p misol mana shuni aytadi, mujohidlar o'zini halokatda tashlayapti, aynisi fidoiy qilganlar o'zini o'zi o'limga tashlayapti deydiganlar ham yo'q emas. musulmonlar orasida ham juda ko'p bunaqasi. Yoki hech bo'lmasa qalbida shubha qilib yuradi. O'zini o'zi qatl etdimikan, o'zini o'zi portlatib yuboryapti, nima bo'lar ekan deb yuradi-da. Mana bunga javob o'zini o'zi o'zingizlarni halokatga tashlamanglar degan oyat qachon nozil bo'lgan? Aslam Abu Imron narovat qiladiki, u kishi aytadi: "Bizlar Rumliklarning shahrida edik, ular bilan bir kun jang uchun tizilgan vaqtimizda nihoyatda ko'p rumliklar chiqdi deydi. Katta saf bo'ldi ular, ulkan saf bo'ldi. Biz ham ko'pchilik edi deydi. Mana shu ikki taraf tizilib turgan bir vaqtda bizi oramizdan bir musulmon chiqdi-da, bir kishi chiqdi-da, dushman tarafga o'zini otdi. dushman tarafga kirib ketdi, jang qilib ular orasiga kirib ketgan vaqtda odamlar baqirib yordilar, qichqirib yordilarda aytdilarki, subhanalloh, talaqqo biyadiki ila tahlukati, ya'ni subhanalloh o'zingni o'zing halokatga tashladingan birodar deyishyapti dedi. Mana shu vaqtda ulug' sahobiyalardan Abu Ayyub al-Ansori roziyallohu anhu bor edi. Bu kishi aytdilarki, ayyuhan nas, innakum tata'avvaluna hadhihi al-ayata ala hadha ta'wil, innama nazalat hadhihi al-aya fina ma'ashar al-ansar, innama inna lamma azza Alloh al-islama va kathara غير ناصره قلنا بعضنا لبعض سيرا من رسول الله إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصره فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منا Bu kishi aytdilarki, "Ey insonlar, sizlar Alloh taolo o'zingizlarni halokatga tashlamanglar" degan oyatini mana shunasini ta'vil qilyapsizlarmi? Ya'ni dushman, ko'plagan dushman ichiga bir musulmon jang qilib kirib ketsa, shunga ta'vil qilyapsizlarmi? Yo'q, deyapti. Bu xato ta'vil, deyapti. Xato tushunibsizlar bu oyat. Bu oyat biz ansorlar haqida tushgan, deyapti. Biz ansorlariki Alloh islomga izzat bergandan keyin va islomga yordam beruvchi insonlarni ko'paytirgandan keyin, musulmonlar sonlari ko'p bo'lgandan keyin bir-birimizga aytdik, deyapti. ansorlar bir-birimizga aytdiki, maxfiy payg'ambar bildirmasdan. Mana mol dunyomiz ko'p zoya bo'ldi. Ya'ni bular ko'p ansorlik qilgan. musulmonlar juda zaifligida ko'p ansonlik qilgan, haqiqatda ko'p mol dunyosi ketgan. Ko'p mol dunyomiz ketdi, zoya bo'ldi. Alloh taolo mana endi islomga izzat berdi. Alloh taolo uni yordam beradiganlarni ko'paytirdi. Mana endi mol dunyomiz bir o'g'nasa bo'lardi. bir dunyo topishni harakatini qilsak-ku, yo'qotgan mol dunyolarimizni yana tiklasak, deb shu gapni aytavdik dedi. Alloh taolo mana bu oyat tushirdi payg'ambar vasallamga dedi. Va mana bu oyatda Alloh taolo bizlarga raddiya berib aytdiki, "Va anfiqu fi sabilillah." Alloh yo'lida infoq beringlar. Alloh yo'lida ihson qilinglar. "Va la tulqu bi aydikum ila tahlukati." O'zingizlarda halokatga tashlamanglar va Ehson qilinglar, albatta Alloh ihson qilguvchilarni yaxshi ko'rguvchidir, yaxshi ko'radi. Va mana bu oyatdagi mana bu narsa al-iqomat fi avvalina va islohiha va tarkinal g'azv. Biz mol dunyoyimizni islohida harakat qilib, mol dunyoyimiz topishlik g'amida bo'lib, jihodni tark etib qo'yishligimiz haqida tushgan deyapti mana bu halokat. Allohu akbar. Mana bu yerga e'tibor beraylik. Bu sahobalar qarang, islom dini aziz bo'lmagan o'rinda aytmayapti mana bu gapni. Islom dini nusratlangan vaqtda aytayapti. Ya'ni u islom g'arib bo'lib turgan o'rinda emas. Islomni aytayapti-ku, qarang, islom aziz bo'lgandan keyin, islomiy davlat bo'lgandan keyin, uni yordamchilar ko'paygandan keyin shu fikrni bir-biri bilan gapirganiga mana bu oyat tushyapti. Endiki bugungi kunda islom g'arib bo'lib turganda, islom rivojlanmaganda, ansorlar kam bo'lib turganda, dunyo topayotganlar nima bo'lar ekan? Yana ikkinchi bu yerda e'tibor berish kerakki, boyagi sahobiy bitta kishi o'zi hujum qilganda, u kishini ma'lumot qilganlar jihod maydonini tur ma'lumot qilgan edi, o'zini o'zi tashladi deb. Shularga ham bu kishi raddiya beryapti. Endi ajabki bizning davrimizda o'zlari xuddi mana bu hadisga ko'ra, ya'ni islom aziz bo'lganda mol dunyo bilan ovora bo'lib, jihod tark etish halokat bo'lsa, islom aziz bo'lmagan bugungi kundaqa holatda mol dunyoga berib jihod tark etgan odam nima bo'lar ekan endi? u erta qachon halokatga tushgan bo'ladi. Qizig'iki, o'zlari halokatda, o'zlari jihod qilmaydi, o'zlari mol dunyoni ichida sho'ng'ib yashaydida, endi fido qilgan odamni o'zini halokatga tashlaydi, deyapti. o'zini fidoya qilgan odam bugungi kunda halokat. Demak, birodarlar, musulmonlar fikrlarimizni o'ynab olaylik. Demak, halokatga tashlayotgan bu Suriyada o'zini portlatayotgan, Afg'onistonda, boshqa yerlarda o'zini portlatayotgan birodardan xavotir olmang ekan. Siz o'zingizdan xavotir oling ekan. Siz mana shunday davrda islom shunaqa izzatli bo'lmayotgan bir vaqtda bemalol uylaringizda, bemalol shu yashayotgan vaqtlaringizda islom diniga umuman xizmat qilmasdan, ha, yoki ba'zi bir arzimagan xizmatlarni qilib olib o'zingizni o'zingiz ovuntirib yurgan vaqtingizda, demak siz dunyoni ichida yashaganingizda siz o'zingizni sarhisob qiling ekan. Siz demak halokatda ekansiz. Undan siz xavotir olmay qo'yavering ekan. U mujohidlar, u sho'ng'ayotgan, fidoya qilayotganlardan. U inshaalloh shahidlik topayotgan. ekan. Mana bu yerda Abu Ayb Ansoriy qattiq raddiya berdi, qarang. O'zi ham mana bu kishini aytadi. Mana bundan keyin Abu Ayb Ansori roziyallohu anhu ham Alloh yo'lida o'zini tikib qo'yishida davom etdi, hattoki Rum yerlarida dafn etilgungacha jihodda davom etdi dedilar. ha topildi keyin o'sha yerga ko'milgan. Shuning uchun tushunchalarimizni o'g'nab olishimiz kerak. Oyat hadislarda ham tushunganimizda, ya'ni hamma tushunchalarimiz haqiqiy islomiy qarashga olishimiz kerak. Bizning islom dinini demak qarak halokat deganda nima tushunib olishimiz kerak. Ya'ni o'zi aslida yutqish nima, yutish nima hamma narsalarni biz ya'ni islomiy tushuncha bilan tushunib olishimiz kerak. Qanchadan qancha narsani biz foyda deb bilamiz, lekin Alloh va Rasulni zarar deb bilishimiz mumkin. Qanchadan qancha narsalar bor, biz uni zarar deb bilamiz, lekin aslida u foyda bo'lishi mumkin. Xo'p, endi quyida bizlar qisqa qilib to'rala mazhab, ya'ni to'rtta ayma imomlarda ba'zi bir gaplarni keltiramizki, to'r mazhabda ulamolarini shu fidoyi amaliyot haqidagi gaplarni keltirib o'tamiz. Birinchi, Malikilardan boshlaymiz. <clears throat> Maliki ulamolardan rivoyat qilinadiki, Imom Qurtubiy Maliki ulamolaridan mana bu gapni rivoyat qiladi. لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة bir kishi katta qo'shinga, ulkan qo'shinga o'zi yakka hujum qilmoqligi, hamla qilmoqligida hech narsa yo'q, zarar yo'q mana bu narsada. Agar ana bu kishida hujum qiluvchi kishida quvvat bo'lsa va niyati xolis bo'lsa, agar endi unda quvvat yo'q bo'lsa, u holatda o'zini halokatga tashlagan bo'ladi dedi. Va yana aytiladiki, ba'zi ulamolar aytganki, Molikiylar, yo'q, agar shahodat talab qilsa, niyat xolis bo'lsa, Hech bo'lmasa bitta odamga bo'lsa ham zarba bera oladi-ku borganda deyapti. Hech bo'lmasa dushman ruhiyatini tushiradimi deyapti, bo'lar, bo'laveradi deyapti. ham bo'laveradi deb aytgan ekan. Chunki Alloh taolo aytganki, "Va minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah." Insonlar orasida shundaylar borki, Alloh rizosini xohlab jonini sotadiganlar bor. 207-Baqara surasidagi oyat. Ibn Huvayz aytadi, Maliki bu kishi ham Maliki ulamolaridan bir kishi 100 ta turgan odamga 100 ta dushmanga hujum qilishiga yoki butunlay bir askarlarga, balki minglab askarlarga hujum qilmoqligi yoyinki bir xavorijlar guruhiga yoki o'g'irlar jamoasiga yoki islomiy bir davlatga qarshi chiqadigan bog'iylarga qarshi hujum qilishigida ikkita holat bo'ladi. Birinchi holat unga gumoniga g'olib gumon shu bo'ladiki, hujum qilatda dushmanga zarba berib qayta olishlik uni aqliga keladi. Ishonadi o'ziga. Bu yana ham yaxshi deyapti. yana ham yaxshi. Lekin ikkinchi holatga dushmanga zarba beradi-yu, lekin qaytib chiqa olmaydi. Ko'proq shahid ketishiga aniq. Mana bu holatdan deyapti, joiz bo'laveradi deyapti. Agar mana bu narsada musulmonlarga manfaat bo'ladigan bo'lsa, dushmanga zarar bo'ladigan bo'lsa degan ekanlar. Va navbatda Hanafi ulamolari, Hanafi ulamolaridan Muhammad ibn Hasan rivoyat qilib aytadiki, agar endi bir kishi mingta mushrikka hujum qilsa o'ziyakka. Mana bu narsada hech qanaqa zarar yo'q. Agar modomiki mana bu narsada najotni ta'ma qilsa, mu'minlarning foydasini ta'ma qilsa va hamda dushmanga zararni ta'ma qiladigan bo'lsa. Agar endi mana bunday bo'lmaydigan bo'lsa, uni hujumida musulmonlarga foyda bo'lmasa va dushmanlarga ruhiy tushkunlik zarba bo'lmasa, bu holatda makruh deyapti. Mana bu holatda yaxshi emas buni qilishiga deyapti. Ya'ni mana bu hujumdan bo'lgan maqsad faqatgina o'zini shahid bo'lishiga bo'lish kerak emas deyapti. Orqasidan foydani ham o'ylashchilik kerak deyapti. Buni qilgan fidoiy amaliyotida, qilgan hujumida agar musulmonlarning ruhiyatini ko'taradigan bo'lsa, ularda yana ham dushman shijoatini oshirsa, dushman ruhiyatini sindirsa, bu nur ustiga nur zo'r bo'ladi deyapti, yaxshi bo'ladi deyapti. Ammo mana bu narsa bo'lmasa, ya'ni masalan, soddaroq tushuntirsak, e, buni qo'mondonlar, amirlar yaxshi hisob-kitob qilishi kerak. oddiy bir ikkita soldatga bitta katta ustoz mujohidni fidoilik jo'natib yuborishiga bu ruhiy tushkunlikka tushiradi musulmonlarni. Ikkita soldatga jalkada ikkita soldatga bitta ustoz odam ketsa, tasniyatchi ustoz, katta minyor ustoz ketsa, u foyda zararni o'lchab ko'ringda. Mana bu holat dushman xursand bo'ladi. Shuning uchun ba'zi ulamolar aytgan ekanki, agar deyapti, bir musulmon odam bir amir odam, qo'mondon odam yoki biror bir shu musulmonni fidoya qilishiga dushman xursand qiladigan bo'lsa, qilmaslik kerak bo'ladi dedi. Masalan, Shayx Usoma bin Ladinga o'xshagan, ya'ni zamonamizdagi, ya'ni endi bu kishi shahodatni qabul qilsin, aytaylik, mana shunday insonlar bo'lsa, dushman ularni fidoilikka o'zlari targ'ib qilar ekanda. Ya'ni u fidoya qilsa, 5-10 ta militsiya so'rkasi ham qo'rqmaydi, lekin undan qutulishadi-da. Qani fidoya qila olmaysam deb uni o'zini qo'zg'ashlikka harakat qiladilar. Mana bu holatda uni qilishiga ko'proq musulmonlar ruhiyatini tushiradi, yetakchi insonlarda. Va qolganlarda nima qilishligi mumkin? Dushman xursand qiladigan holat bo'lsa, mana bu holatda qilmaslik afzal bo'ladi dedi. Ya'ni undan bo'lgan orqadagi foyda zarar o'lchashlik kerak. Musulmonlarga bo'ladigan foydani va dushmanga bo'ladigan zararni o'lchashlik kerak bo'lar ekan. Demak, Hanafi ulamolar ham shuni shart qo'yishgan ekan, ha? Demak, musulmonlarga manfaat bo'lishi kerak. Bu endi Shofiylardan Hofiz ibn Hajar aytadiki, endi bir kishini ko'p dushmanga hujum qilishlik masalasi keladigan bo'lsak, jumhur ulamolar ochiq qildilarki, mana bu narsa joiz bo'laveradi agar u shijoat oshirishlik uchun bo'lsa. va u o'zi hujum qiluvchi inson bilsaki, mana shu amaliyoti bilan dushmanni qattiq qo'rqitadi va hamda musulmonlarda yana ham jur'atiga jur'at qo'shadi va musulmonlarda deyapti ruhiyatini ko'taradigan mana shunday ishonch bilan qilsa, mana bu deyapti nihoyatda yaxshi amaldir. go'zal holatdir. Bu ittifoqan bu joizdir. Jumhur ulamolar mana bunga joizligini aytadilar dedi. Lekin ammo dedi, faqatgina polaportchilik bilan dushmanga deydi hisob kitob qilmasdan foyda zarardi. Polaportchilik bilan kirib ketishlik bo'ladigan bo'lsa, mana bu narsa deydi yaxshi emas deydi. Musulmonlardan ham ruhiyatini tushiradi, dushmanlarni ham xursand qiladi mana bu narsa deydi. Bu yaxshi emas, mana bu narsa karohatli, makruh bilan mamnudir deydi. Mumkin emas mana bu narsa. Xo'p, endi Hanbali ulamolardan Shayxul Islom Ibn Taymiy aytadiki, "Jawazal al arba'a ayan al muslimu fi al kuffari wa in ghalaba ala dhannihi annahum yaqtulunahu idha kana fi zalika maslahatun lil muslimin." To'ralayma, to'rala mazhab boshliqlari bir musulmon kofirni safiga o'zi yakka sho'ng'imoqligi, kirib ketmoqligi, garchi uni uning gumoniga g'olib bo'lsa-ku, albatta kofirlar buni qatl etadi. shahid bo'lib ketishi ko'proq. Mana shuni bilsa ham deyapti, hujum qilishligi joizligi to'ralaymi, ittifoq bo'lishgan, joizligini aytishgan. Agar mana bu narsada musulmonlarga foyda bo'lsa deyapti. Demak, turli mazhab olimlarini, ulamolarini xulosalarini yig'ib, xulosa qiladigan bo'lsak, Ibn Taymiyya aytgan, Ibn Taymiyya aytgan gap bo'lib chiqyapti. Ya'ni musulmonlarga manfaat bo'lish kerak, dushmanga zarba bo'lishi kerak. Demak, mana shu holatda, demak, kishi o'zi ham dushman tarafga hujum qilsa bo'laveradi. Xo'p, endi demak, mana bu ulamolarning gaplariga ko'ra va biz yana bir ikkitasini keltirdik xolos hozir hujjat qilib. Bunaqa hujjat to'lib yotib tarixda. Sahobalarning fidoyiligi nihoyatda ko'p. Bu hammamizga ma'ruf, hammamizga mashhur. Har bir sahoba kerak bo'lsa fidoi bo'lgan. Mana Baro ibn Baro ibn Malik bo'lsin, o'zini tashashligi, Baro ibn Ozibni hujumlari, Ya'ni ko'p sahobalarning hujumlari, dushmanning ichiga kirib ketishi, qalalarning ichiga kirib ketishlari ham tarixda qanchadan qancha kuzatilgan. Ya'ni bunaqa narsalar ko'p. Demak, boyagi darsimizda avvalda aytib o'tganimizdek, demak, ana shular davridagi fidoilikni, demak, bugungi kunga jamlashimiz kerak bo'ladi. Demak, bugungi kundagi fidoilik, demak, payg'ambar sollallohu alayhi davridagi fidoilik bilan orasini jamlagan holatda bugungi kundagi fidoi ham demak joizligi kelib chiqadi. Shu yerda to'xtatamiz. Buni inshaalloh davomini ya'ni keyingi darsda javob beramiz inshaalloh. Ikki qismdan iborat qilamiz javobini fidoilik haqida. Akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. www.sodiqlar.info